Thank <laughs> you. Ortu Ondo Irrati Librean, gure bigarren saioan, berriro ere, zuen belarriak astintzeko gogoekaz. Bueno, gaurko tertulianoak, ni neu, egoizu bau, olea, Iepa, arrastio. Eta txamizu. Apa, iso. Bueno, berri bezala, zue Nelson Mandela hile egin dela, e, esatekoa da, estatu batuek, terroristen listetan jarraitzen zuela 2008 garen urtera arte, eta orain bere eriotzarekin badirudi nire edo eroi mundiala izan dela, ezta? Ba, eze bat ez behen ikuste hori eh, erabiltzen da biela, en plan de bakesale, figura bakesale bat moduen, ez? Da, jakinde bere bizize borroka kontinua bat Da, bueno, ba, apurbete hori dogma bakesale hori eh, ba, ortizik, ba, bere figura hartu dabe, en plan, eh, timo del siglo, ez? Horako da munduko hipokresia beste mito pervertido bat, ez? Bai, bai, tal. Madiba. Bai. Bueno, eh, komentatuko dugu... Goia bego. Komentatuko dugu pixka bat, e, izango da saioaren e, eh, laburpetsu bet. Hasiko gara elkarrezketa batekin, oin goan e, eskolakoei, ingo diegu, kalako bertso eskolakoei. Eta oin eh, gaina domekan finala dala eta. Eta gero, ingo izkiri bire batzuk, txiste batzuk, eh? jarrak eta botatzeko eta bukatuko ur radio rebelderekin Asi da itala gure bigarren alea Iepa! ongi etorriak, berri ere elkarrizketara, astero bezala. Bueno, gaurko gunean, hemen dekogu eh, Asier Martin. Eixo, arrastion. Eta John Martinez. Arrastion. Elkarrizketatu bezala. Bueno, hasiko gara elkarrizketagaz. Eh, hori, zer egiten duzu eta zertaz doa bertso eskola? Izena bera dino ez, bertso eskola, azkenean eh, bertxotan iten dugu edo, bueno, aligintzen gara bintzate eh, bertxotan iten, e, basea iten dugu hemen ez gara e, eh, bertxolari profesional bat, ez gara egaina edo maial lujanbio, ez da arkaitz ezti bai ez, mm. gara eta hori egiten dugu ba, bertxoaren basea, ba, oinak, doinuek, praktikau eta hori ikasi bertxotan gube ikasten gabiz, naiz eta batzuk urte batzu darogun bertxotan, ba, aranda guztiz beti gabiz ikasten. Eta hori, oina platikatu eta improvisatzen eh, alegin du. <laughs> Bai. Vale, eh, noiz eta nola sortu zen duten bertso eskola talde hau? Ba, bitu, ba, bertso txapelketa nagusien arira, oin dela la urte, eh, aurreko txapelketa nagusiaren ez dakit, eh, resaka edo ez dakit, edo, edo txapelketak berak motibatuta, Ba, ikusi da galdaka honen zegoela bertso eskolarik, ba, bueno, ba, bururatu zitzaidan hasiera baten kartela jartzea herrian, eta, eta bueno, ba, bertso, bertso saleak egon bazeudela e, jakinik, ba, ba, ber, norbait animatzen zen, e, ba, bueno, e, kartela jartzea erabaki nuen. Jo nuen e, erduzi elkartera, eta ara non, eta jona aurkitu nuen, Mhm. Eta jontxu ere bertsozale amorratu da zela jakinik, ba, ba bueno, hortik hasi zen e, maitasun historioa polita. Hande, eh, bertso irratzaio bat nuen, goberatzen dut, ba, bi eh? izan zituen, gehiago ez, ba, eh. irratiko. Ba, eh? akorduan dut, jentxuk esan ziala, ara, zeue, bertsolari da, eta ba, eh? da, da, bueno, ba, hortik hasi zen, eta, eta, bueno, ba, arduzien lokalean hasi ginen, e, bi urte zehon ginenan, eta gero aekara pasatu ginen, ba, bueno, ba, irakasteko material hobea zuelako arbelak eta hori guztia, eta horten gaztetxera etortzeko salto emotea pentsatu dugu, ba, batez be, jende erakartzeko. Ez, ja, igesti ja ongien, bueltaka, ba, gaztetxean, ba, zelan sortu zen, eta indarra hartzen e, egon zanez, eta, ba, bueno, Gusten genuen be Euskaldun asko zegoela, bertso zalea, imaginatzen genuen egongo zirela, eta zen honen, ba, igual gentea dao, baina igez batagetik eta bestagetik azkenean ez gendu saltoa, eta urten ikusi zelan, ba, kurtso ezberdin zeuden, eta, ba, zagetik ez bertso eskola, ba, gaztetxean eukimarko leuke lekue bertso eskolak, eta ba, Hala jendari batzen ba. Eta zelan ikuste zuen galdakaoko eh, erantzune bertsoek, bertsoekiko edo? Osa zelan ikuste zuen jentie bertsoekiko portara gazo zelan eh, Zaletasuna badauz, bertso bai. saioetan e, plazak beti emoten du honena, ez? Baina gero salea den jente asko esaten dizu, haizu, ba, nik entzun bai, baina gero hurbildu bez. Eta hor badagoen muga edo ez dakite eh, eh, handi bat eta... Lotza izan litekena? Bai, argi dau. Ba, jente asko pentsetan dau guk e, egiten dugula, e, egin egiten dugu, baina... Baina, bueno, denbora pasatzeko ikastaratu bet be, bada, geurea, eta eta nik uste dute eh, bertsuari ez horren besteko bedurrik izan behar. Eta lehen esan duzu de eh, gaztetxean hori, egin zaizela gaztetxean, ez? Eta lor, lor, lortu duzu edo ikusi duzu aurrera penik jende gehiago urbildu da edo... Zema bueno, zauzi ointxe bertan bertso eskolan? Ointxe bertan, e, ba ez dakit, lau esango genuke eta ber jentea zonio ba, oin banatu dire... Nirekin bost. Bueno, bueno. Balo, <laughs> bufitxaje derria. eh, da, ba, ondo galde <laughs> txiko da. Kalean iten da, baina gero hemen serio hartzeko ez dakit, eh, Hori, balio, jona ez izatera, lehen, ze bertxosaleak eta bertxogileak Badauz, be, bai, galdakon, baina hori, eh, kalean igual eta pote batzuk hartutez. Ni izo, baina... bertxolari baino, bertxolero, edo. Bertxolero, edo, sasi bertxolari. Ba, ba, sasi bertxolari egun bega, ba, <laughs> Baina gara. Nuz gara, bertxolari, baina, baina, bueno. Elitea alde batera. Elitea alde batera. Ez gara, elitearen aldeko. baina, ber, gente eh, animatzen badan, ze hon dino, ba, ordutegi aldaketa izan dugu, eh, bai, panfletotan ordu beti da, bestea, ber, jente animatzen badan. Baina hori, ikusten dugu, bertsoa beti hori esan dugune. Ba, beti atxera jo bertsoak, han improvisatzeko eta apur bete lotxoari galdu behar da. Agian beste gauza batuta ba, inglesa ikasteko edo, eh, ez dakite, eh, aleman ikasteko, ba, hainbeste, ba, lotxa aldo zoeukin, total ikaste da soal, baina antxerki eskola bezalako bat edo bertso eskola moduen, ba, right. Bai. beste bizitasun bete eukin behar da, Eta orduen, aber gente animate mo. Ta, <laughs> oso politeta. Jolasteko bizkaren, ba, bai. solasean ibiltzeko bizkaren inguruan, no. Hori ez eta joan ez eh, bertso eskolan, ume, ariketak egiten dugu, baina jolastu ere jolastu egiten gara. Orduan eh Zan nahi eh, dana ez dala bertsoa bota ba, itxekin ere jolastu egiten dugu, eta, eta bueno, ba, bueno, ondo pasatuko duela, etorten danak ondo pasatuko duela, argi izan daiela. Eta zein da, No, igual esan duzu ja, baina zein da beltz eskolaren helburua dugu nagusia da utzi bera, Helburua. Ba, nik uste dut helburu izabarko litzatekela bakoitzak ifinten dagoena. Eh, guk ez dugu ifiniko bertso eskola moduen helburu bat, ez dugu esango gure dugu sortu be, e, bertsolari, ekemen e, datorna bertsolari zindaitela, ez? bere helburu ekingo da, eta berak jakingo da, ba, gu e, eh, profesionalagoa gara eta imaginatzen dugu ba, gure buru izango dela Euskal Herriko txapela ikabaztea gure baten. <laughs> Bai, bai, bai, ez, ez. Eh, El buru azkenan bakotxak ifiniko dau, ba, batek igual gure dau improvisatzea jorratu, ba, ez da, hip edo, baina erekin lotu, eta bueno, horretara, besteok kalera urten gureko genke, ba, igual, e, poteoan kantau edo igual inoz ba galdakoko saioren baten be kantatzera eltzea. Eta igual, igual ez bizkaiko txapelketara, ez dut esaten txapelketan hau, baina eskualdeka goten den txapelketara aurkestea, gaitik, bai, ez? Mhm. Eta azkenan igual ere saletasun hori pizteko, bai, ez? Bai, bai, bai duda, bai. Bai, hori zen, barno, ez, eh, guk, eh, bueno, zori honez edo zori txarrez, ba, bueno, gure egia ez arremede horiek, ba, oso, bueno, ez hau irakaslerik, eta eta oso ondo modatzen gara, eta geurea be, ez da, hori ez da, helburua baina bai nik uste dut e, geure edo nahi dugun gauza bat, iruru nahi dugun gauza da e, ba, herrian geuk izan ez dugun aukera hori ba, datozen belaunaldiek izatea, ez? eta segaitik ez, e, futbol taldea dauzen bezala eta pilota elkarteak eta eta segaitik ez bertze eskola gure herrian Orduan, e, ba, bueno, ba, ba, bai jarri oinarri hori, ez? E, saletasun horrek izateko bide bat eh, gero bertze eskolara bideratzeko la chaletasonekin lotuta, hori, orain ez? No me kontan dau bertso finala eta, bueno, horrela eh da dit kritikoado moduen edo eh nola ikusten zu saioa, nola ikusten zu sue bertsolariak, batzuk etzetik guzti beharko da hori saioa. Es, es, es. Bueno, eh bai, eh batzuk eh, <laughs> eh gara ez gara garri zibili eta eta sarrerarik gabe geratu gara, baina baina bueno, e, futbolarekin gertatzen den bezala, ba, gozatu bardin bardin, ez dakit, diferente izango da, baina bardin gozatu eta bardin sufriduko dugu. Eh, gauzunok eta eh ego garen eh, egun egun polite da, se la urtean behin gertatzen den zo zer da da Bari, mundiala edo olimpiada moduen, ez? Eta azkenan da, bertsoaren eh, mundiala da e, hemen agertu gara Euskal Herriko bertsolari ikonena edo, la urtetan izango dana, e, historian geratuko dana, bere izena horri datziten, naiz eta beste abe bertan dozen akosonak izan, eta e, azkenan izango munduko bertsolari ikonena, ze dauze improvisatzeko eta beste gauza batzu munduan, baina ez dugu bertsolaritzarik orduen, Euskaraz bai, euskeraz eh, bai, bakarrak izan hori da. Eta azkenan e, mun, ba, munduko txapeldun Euskal Herriko ez bakarrik mundukoa. Eta jai polite da, ze bai. e, batzu joango dire nerbiokaz, ez mm. bertsolari ba jende joango da lagunek eta nerbiokaz, eta beste batzu ba joango gara disfrutatzera, azkenan potolo dire goizeko eta eta joango gara hori egune pastan, da ba, ardau eroan, Baskari ondo prepareta tortillak eta bestea, eta igual Baskal osterako be lingotazo edo, de, <laughs> azkenean de, kuerga txiki da, ez? Ba, hori zen, jente asko kia, sale asko dauela, baina jente asko ya egun pasa egiten dago, eta eta ba bueno, ba bihurtu da gero ta sale gehiago deko zen ba bueno, evento e, bat, e, bai, bai, ekitaldia da eta Eta, bueno, ba, no, ez dakit nori entzun nion behin, e, bertsoaren orgasmo kolektiboa, sala. E, orgasmo kolektiboa. Eta, bueno, guk emendik, eh, ba, bueno, egun horretan eh, hori da laurterik behin egoten den egunik importantena, baina plaza txikiek astu barik. Azkenean bertzolaritzak eh, plaza txikierik gabe, ez da, eserre, bueno, hori da, ba, laurterik behin ikusten dugun ikuskizun erraldoia, baina txikia bezain polita da. Ah, ez duzu uste txiki geratu dala, bai. nik uste ja txiki geratu dala bek sama mezen edo inbarko dugu. <laughs> Bai, <laughs> Asmatu inbarko dugu. Bai, bai, bai. bete. Hordi da, eutzen. Bai, txikiz, jende pilo bat geratu da. Miak eta bai. miak bertso sale, sarrera geratu dira. E, eta urtean zehar plaza betetzen dituztenak, eta hmm. ez dira bestea baino gutxia, orduan e, ez dakit, zeo zer bilatu beharko da. Seinale hona da, baina, bai. baina, egia da baina, bat baina, baina, dela, se Pena Batzo taldean, kalean galdite dela. Eh, gara. <laughs> Zalete la. Ni beste galdera bat, adibidez, eh, eh, pertsonaje eh, bat, edo pertsonari bat, eh, eh, saiotik, edo bertsaiotik, eh, kampo galdi du da, ez? Eh? Arkaitzizti bai ez izan eh, jardura politiko bat egaiti, baina zer iritsi dugu zuen horren ikulu. Ni, bueno, arkaitzizti bai ez ni ez nasa hartuko, guri bakarrik izateko, guri e, eh, bertxokinean egin gendun eta kriston puta egin dozko. <laughs> Zer, bertan bera geratu zen. Niri igual, bombazo handia guai duditu jata, John Maia dena. John Maia finaletik kanpora geratxe eta ez finaletik kanpora bakarrik, baizik. E, final aurrea, bitan manatzen da, ba, bigarren... E, e, final laurreko horretara ez pasatzea, nik ustote bombazo handiago izin dala, e, bertso mundu honetan, e, arkaitz ez dira azkenan arkaitzena da, bere erabaki pertsonal bat, ba, urtetan izan dituen arazoen gaitik, eta bere iritzien gaitik, eta bere jakingo du, zegaitik egin duen, eta batzuk adosa egon aldira, beste batzuk kontra, baina bueno, Eh, ni respetagarria Bai, bai respetagarria da ta bai, bai, e, bere erabakia da. Ez da Eh, hori, ikustea da ba, ezagut. Nik e, eh, e, eh, guke komentatzen dugu, ez? Gero ta gehau e, bertsoa sulertu edo bertso gintza edo bertso mundu honetaz, gero ta gitzia ulertzen dugu txapelketan gertatzen da. Eta ah, punto ena. Ja, hori, ah. polite da, ze, <laughs> e, ba, bueno, e, bertso ez da matematika, eta eta egia esan ikusti dut, ez direla horren besteko susteak egoten, hau da, zuek kontuan izan berroita iru bertsolarik hartzen dutela parte, eta eta bateko finaletik e, eh, eh, domekako finalera dauen diferentzia, e, eh, bertzularien arteko diferentzia, ez da horren bestekoa. Esan gure dut. Mm-hmm. oso komien artean sorpresa gitxi egoten da. Eta, eta betik edo, bueno, belaunaldi berriko bertzulariek daukaten maiako kontuan izan da, ba, da, bakarra, normala dan hori finalean egoten den ba hori, ba, sortxikote hoien artean bakarra izatea, kanpoan geratu den bakarra. Baina, bueno, ba, polita da, en, jun maiak, kristo maia duka, egun txarra izan zuen, eta egun horretan egin ba, bueno, edo asmatu gabeko ba, horregatik, ba, kanpoan geratu da. Baina hori da, beste kobetan dutela eta hori oso polita da. Eta eh, hori da, Bai, esan lehik ba, egun bereko sasoi aldie oso garrantzitsu edala bertxorako ez ba, da. Ba, egun txarra, buruko minbet edo dana gala ez da. Da oine, kinilataz berbait jenarik garela, <laughs> igual segun agutariko zu ez da. Ide da. Uff, kinilat. Ira basle, guzti zuen, ah, edo... Bai, guzti inberferi edo. Bai, bai, bai. Ia, nahi edo uste. Nahi eta Zure kiniela. Nore aposto posen entzun. Eh, aposto da bia. Ina hori kiniela aposto da bia. La gente asko pentsetan dago eta neuk ere neuk ere iritsi berekoa naz eh, ez da zite. Eh? Ojala ez egotea biren artean, baina bueno, horre igorrek oso mai altu eman dau, igorre lortzak, eta bitu, indela la urte kanpon geratu zen Eta urten kristo txapelketa egin dau, Baina nik uste dute eh, maialen eta metz, eh, onerako eta txarrerako, ba, uf, eh, koska gora dauzela eta bi horien artean egon godala. Nahi, nahi, nahiko nuke horrekatuago egotea. Hau da, azkenengo momentu arte ez jakitean nor paseko dan buruz burukora, baina uste dut bi horien artean egon godala. Eta ja busti beharra dut eta hemen eh, uzti ingo naz, mm, nahiko nuke ametxek irabaztea atez ba, bueno, ba, maialenek irabazia daukalako aurrekoan, eta amets ba, oso bertzolari kompleto alako, eta merezi daugela. Ba, ni nire nahiko ados nago horregaz, e, nik be gure dut ametsek irabaztea, bazkenan e, ez gertatzeko azken urteetan gertatu dena, ez, ba, egainak irabazi dauela, eta asko postu ginen aurrekoan egainak ez irabaztea, ez dakit, nire itxat, apur aldaketa egoteko, eta nik uste dut, e, lau urte ostean, ba, bueno, e, ametxek erakutsi zauela aurreko finalen, eta e, hau, lau urte hauetan, ba, merezi dauela be txapela irabazte, eta nik dut ametxe irabazi beharko leukela. Eta ikusi beharko da maialen zelako gune dekon, baina ziurrenik biek izartuko dila buruz burukora, eta horre gongo dila e, biek, ba, hori, e, buruz burukoan. Gero, besteak, kinela azkena luzea da, eta sortzi bertxolari direz, ba, igorre lortzak e, eh, saio indauz, eta seguruenik saion batingo bat ingo dauela eta goitik ibiliko dela, una iturriaga ikusi beharko da zelan da bilen, eh, beti saio honak indauz, eta ikusi beharko da, ustu da datorrela, eta ez dakit agian askena izango badan. E, hori atxo ikusi nuen elkarrizketa baten hori emoten zauen askena izango dela, eta ustu da, baina dan emotera behar joango dela, eh, aitor mendiluze, ba, oso bertsolari eh, teknikoa da, nahiko bertsoak ondo iten dauz, eh, ez dauen despuntatzen, noiz bain baina nahiko ondo iten dauz, ez dau faio handirik iten, eta faiorik bez, orokorrean, eta nahiko eh, ondo iten dau, Ikusi beharko da sustraiko linak zelako gune dekon, ze eh, mutil egune <laughs> nara arabera iten da eta ondo edo txarto. Eh, ni flojoen nagian sarriegi ikusten dut, aitor sarriegi. Mm, ni gustot ba aurrekoan bezala azken geratuko dela eta baina mendi hor dau sorpresa emon berba badau ni gustot berak emon behar dauela. Barri da, nobatoa da eta gaztea da, ni asko gustein eta zean egiten dagoen bertsotan eta uste dut saio polit betingo dauela eta goitik ibiliko dela. Bueno, esan da, repaso... <laughs> Hore, nik bai, no? Bai, bai, bai. egin duzu... Hori, bukatzeko, igual, eh, gombida pena egitea zuek eh, bertu eskolara, ber norbait momentik entzuten bada, eta animatu bada... Bai, zein ordutek ireko zuen, noz... Ba, hori, eh, gaur egun martitzen eta lotzen gara, zeiterdiak aldera, baina, bueno, egia esan, zeiterdiotan e, lotzen hasi gara, ba, ba, bueno, etorri dan edo urbildu jakun bakarrak, e, holan edo eskatu dauelako edo, bueno, koizitu dauelako gu bueno, gure ordutegiaren edo aukeren e, barruan ba mm, ba bueno, e, eskaintza egingo dugu eta eta bueno, e, animatzea hemendik jentea etorri daitela, ondo pasatuko dauela, ez dauela setan e, bertsotan e, jakin, hemen ikasiko dau eta eta bueno, ba, ba gauza politik egiten dugu zela bertu eskola. Disfrutetan etorteko eta azkenan ondo pasatzea da, beste ikastuara otzu duen, ba, ondo pasatzea gatoz, eta e, eh, Aber, eh, holan, ondo pasatu zein, gehiago engantzau eta dano batera bagintzate kaletik bintza poteoan edo urten algaren e, koplatan edo iteko. Beti izatu guardin baina bueno. Vale, ba, eskerrik asko, hasi da jon. Eskerrik asko zuei. Eta orain bertsoa batako zuei. Bertxo esko olara ertor zaitezte. Bai, etorri segu ez gara hainbeste. Zami biltzen denez, jentearen eske. Txami abesten duenean ematen du peste. <laughs> Barakaldo koa naiz eta dauka paro obrero Horregatik euskalte gira noa ni egunero Euskaraz bazekiten nire ire edo okedo Baina ni roio ontaz orain arte zero Goi zero, bezero Batzuetan ero, obezetan bero Baina ez duen milagro, haundirik ez bero goizero ez du milagro haundirik espero Goizean goiz hazi behar dut, motivazio bila Euskara ez da ingelesa, baina ez da boia Egun askotan pentsatzen dut, hau dela inutila Nik ez dauka kulparik, ez para izabila Hau da hau makila, adiz klase pila Itzak beste mila, animo mutila Izaten dute baina ez da fazia Hau da omakia Dizka zerpila Itzak beste mila Animo mutila Izaten dute baina ez da infazia Zatzeko ez badu zerritzen Begatak ipintzen Da diru garritzen Nola zaldu nintzen Ez dut oprenitzen Lanon bat bilatzeko ez badu zerritzen Ahí va la hostia, es que ni me diría oreoan patxi hartzaie e, bere ardi eta singuratute, larrean tranquilo-tranquilo, etxunde da zerua ibegire. Da alango baten, Amerika numete torten jako, Lamborghini baten, da berbetan azten jako. oh, kaizo! Ha, zu, aldeano! Kaizo, uh, Ondo, da, bai? eh? kaizo, nik euskeraz, uh, eh, ka, uh, Baina gauza bat, zure atiak aldira oiak. Ba, eh, nire denak. Ai, ba, bergirra, pentsaten ego naiz nik pizka baten hemen zuri bergirra. Zuke artiak horrek e, batzuk e, saldu ba, ba sendun batzuk eparkatu, eh? E, eta beste batzuk errosi horrela arti gehiago eukitzeko inuz pentsatu alduzu. Baina, dago. Nola zertako, bazuke eh, ardi asko dituzu huenean, ardi saldu egiten dituzu, eta behiak erbazten dituzu, Badakizu behien okela asko zen gorreztiagoa dago merkatuen. Eh, ez da duruten, ez da gori. nola zertako, bazuke eh, behioiak horrek zaintzen dituzu, eta horren behiak txalak eta Zahaltzen eh, dituzu eta begeiago, lortzen dituzu, horrela. Zentako ba, gure da, begeiago. Ba, bege handi gehiago dituzu kamioi bat errazen duzu. Eta kamioi hori okela, duzu, no nahi. Eta horrela, enpresa handiago bat, okiko duzu. Ja, zentako gure zentako gure da, hori ba? Baina nola zateko, ba orduan e, magnate bat ingo zara industria karnikoaren magnatea eta bakuak erosiko aldituzu eta ikuko eh, oso kreston enpresa. Ba, zentako gure da nire enpresa ba. Ai, ba, ba, zetako bazuk ja magnate bat zarrete zarrenean egon gozara, o, oh, tranqui, zure, pedazo de magnate me eta ez duzu ezer da. Ya, zuze, ze su. duzu? Ze Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos eh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Y Pachi, nora hoa gurdika satxorreaz ba? Marrubi en dok? Y marrubi probesan de lango. Ahí se me se la erdi moskorrik? ¡Más en echera, diruga egelditu naz da... Que vamos, que la liado parda, ¿sabes? A Sole, que te meto un guantazo, mierda. ¿Qué mierda que eres? Que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? Ay, en debe como ha puesto. ¿Tú te crees? Buah, cochortal de a Cristo en escabategas. No me jodas, es eso, es Andalón, Joder, el hori putiklup en en taberna hori? Ah, ahí? Ba aurrean, tío. <laughs> Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Buenos días, ¿sabéis quién soy? El imbécil de Rajoy. Soy del partido Partido Popular. Creo que voy a vomitar. Será un presidente muy eficaz. Déjanos vivir en paz. Y tengo un programa a mar de chulo. Te lo metes por el culo. tócame la flauta, pitufín. Venga esas palmas. ¿A quién vas a votar, pitufín? tu Oye, no digas palabrotas. No. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Trata una guerra verbal contra el gobierno, acusándolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Radio Rebelde se presenta a los oídos vascongados con un solo propósito, despertar del letargo inmovilista a la que se está viendo sometida la llamada clase media. Inspirados en la gesta radiofónica de Eduardo Chivás, que reavivó la insurgencia cubana, venimos a resaltar las tempestades imperialistas a las que se está viendo sometida Gure Amalurra. Codicia, avaricia y demás pecados capitales no son sino una condición de esta alienada forma de vida. Pues antes, mucho antes de los imperios indoeuropeos y de las hordes inquisidoras, Miles de años de matriarcado se fraguaron en nuestros genes. Equilibrio que no ha muerto, sino que cual volcán espera su temible erupción. Y cabalgan los caballos cuatralbos por las sendas ochandiarras, montando gentiles, lamías y basajauns, comandados por la diosa Mari ¿Quién sino ella podría repoblar nuestros vacíos espíritus? La sociedad del bienestar, del frustrado bienestar, está dando sus últimos coletazos y debemos estar atentas cuando reviente.